Book 2 51 51 საყიდლები საყიდლების გაკეთება ბიბლიოთეკაში მინდა ბიბლიოთეკაში მინდა ციგნის მაღაზიაში მინდა ციგნის მაღაზიაში მინდა კიოსკში მინდა კიოსკში მინდა ციგნი მინდა ვითხოვო ციგნი მინდა ვიკითხო ციგნი მინდა ვიყიდო ციგნი მინდა ვიყიდო გაზეთი მინდა ვიყიდო გაზეთი მინდა ვიყიდო ბიბლიოთეკაში მინდა მისვლა ციგნი რომ ვითხოვო ბიბლიოთეკაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვითხოვო ციგნის მაღაზიაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვიყიდო ციგნის მაღაზიაში მინდა წასვლა ციგნი რომ ვიყიდო კიოსკში მინდა წასვლა გაზეთი რომ ვიყიდო კიოსკში მინდა წასვლა გაზეთი რომ ვიყიდო ოკულისტთან უნდა წავიდე ოკულისტთან უნდა წავიდე. მაღაზიაში მინდა წავიდე. მაღაზიაში მინდა წავიდე. საცხობში მინდა წავიდე. საცხობში მინდა წავიდე. სათვალის ყიდვა მინდა. სათვალის ყიდვა მინდა. ხილის და ბოსტნეულის ყიდვა მინდა. ხილის და ბოსტნეულის ყიდვა მინდა. ფუნთუშის და პურის ყიდვა მინდა. ფუნთუშის და პურის ყიდვა მინდა. ოკულისტთან მინდა წავიდე, სათვალე რომ ვიყიდო. ოკულისტთან მინდა წავიდე, რომ სათვალე ვიყიდო. მაღაზიაში მინდა წასვლა, ხილი და ბოსტნეული რომ ვიყიდო. მაღაზიაში მინდა წასვლა, ხილი და ბოსტნეული რომ ვიყიდო. საცხობში მინდა წასვლა პური და ფუნთუშა რომ ვიყიდო საცხობში მინდა წასვლა ფუნთუშა და პური რომ ვიყიდო